Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր այցելել է Ստեփանակերտին նախկին էլեկտրատեխնիկական գործարան։ Նախագահը ցանոթացել է այնտեղ բիզնես տարածքի ձևավորման եւ արդեն գործող պահածոների գործարանի աշխատանքներին։ Երկրի ղեկավարը կարևորել է արտադրական հզորությունների համապատասխանեցումը արդի պահանջներին, նշելով, որ դրանց ճիշտ ու արդյունավետ օգտագործումը հնարավորություն է տալիս ապահովել տնտեսության կայուն աճ։ Նախագահային ուղեկցում էին փոխվարչապետ վարչապետ Արթուր Աղաբեկյանը պաշտոնատար այլանդզինք։ Օգոստոսի 24-ին տեղի ունեցել Արցախի Հանրապետության հրճակման 24-րդ տարեդարձին նվիրված տոնական միջոցառումների կազմակերպման եւ համակարգման կառավարական հանձնաժողովի հերթական նիստը փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանի նախագահությամբ Շահագրգիռ գերատեսչությունների պատասխանատուների մասնակցությամբ քննարկվել են տոնական միջոցառումների նախապատրաստության հետ կապված հարցեր։ Սեպտեմբերի 1-ին եւ 2-ին տարաբնույթ միջոցառումներ են նախատեսվում Մայրաքաղաք Ստեփանակերտում եւ շրջաններում։ Հանրապետության բոլոր կրթական հաստատություններում նոր ուսումնական տարվա առաջին դասը կանցկացվի խաղաղության թեմայով, դասընթացի կազմակերպմանը ներգրավելով պետական պաշտոնյաների, Արցախյան պատերազմի մասնակիցների եւ պաշտպանության բանակի սպայական կազմի ներկայացիչների։ Ստեփանակերտում կներկայացվի Ջուզեպե Վերդիի Ռեկվիեմ ստեղծագործությունը։ Սեպտեմբերի 2-ին Մայրաքաղաքի եւ շրջկենտրոնների փողոցներով կանցնեն զինվորական զորասյուներ։ Կկազմակերպվեն այցելություններ հուշահամալիր, ցաղկեպսակադրության արարողություններ կլինեն զոհված ազատամարտիկների հիշատակի հուշարձաններին։ Շուշիում տեղի կունենա Հայաստանի ազգային agrarային համալսարանի Ստեփանակերտի մասնաճյուղի նոր շենքի բացման արարողությունը։ Տոնական միջոցառումները կավարտվեն սեպտեմբերի 2-ին Ստեփանակերտի վերածնդի հրապարակում համերգով հոդվածով եւ հրավառությամբ։ Նիստի ավարտին Արթուր Աղաբեկյանը համապատասխան գերատեսչությունների ղեկավարներին տվել է հանրահարականներ միջոցառումները պատշաճ մակարդակով կազմակերպելու վերաբերյալ։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի պաշտպանության բանակի մամլոյցարայությունից, անցած հանգստյան օրերին Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությունների շփման գծում հակարակորդը տարբեր դրամաչափի հրետանային եւ հրաձգային զինատեսակներից շարունակել է ինտենսիվորեն խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը։ Ադրբեջանական կողմի ակտիվությունը ճնշելու նպատակով պաշտպանության բանակի առաջապաստորաբաժանումները դիմել են պատասխան գործողությունների ըստ հավաստի աղբյուրների տեղի ունեցած փոխհրաձգությունների հարձակումների արդյունքում հակառակորդը տվել է առնվազն 4 զոհ եւ 15-ից ավելի վիրավոր։ Պաշտպանության բանակի դիրքապա անձնակազմը շարունակում է աչալերջորեն վերահսկել ողջ առաջնագիծը եւ վստահորեն իրականացնել իր արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Մեկնարկել է Հայաստանի Հանրապետության երկրապահ կամավորականների միության ամենամյա ուխտագնացությունը դեպի Արցախ։ Ուխտագնացությունը, որը նվիրված է Արցախի Հանրապետության հրճակման եւ գիտելիքի օրերին, մեկնարկել է Խաշաթաղի շրջենտրոն Բերձորից։ Բերձորի Արցախյան գոյամարտի նահատակների նվիրված հուշահամալիրում գայացել է Խաչքար կոթողի կանգնեցման եւ օծման արարողություն։ Խաչքարը, որը ջուղայում թուրք բարբարոսների կողմից ոչնչացված հազարավոր խաչքարի ընկերներից մեկի կրկնօրինակն է Օծելեկ Հաշաթաղի հոգևոր հովիվ հայր Աթանաս Վարդապետը։ Հայաստանի Հանրապետության երկրապահ կամավորականների միության վարչության ներկայացուցիչ Օհան Գևորքյանն իր խոսքում նշեց, որ այս տարվա ուխտագնացության առանձնահատկությունն այն է, որ այն նվիրված է նաև մեծ եղերնի սրբադասված զոհերի հիշատակին։ Այդ կապակցությամբ Արցախի բոլոր շրջաներում ընդհանուր առմամբ 10 խաչքար է տեղադրվել, որոնց օծումը կկատարվի ուխտագնացության շրջանում շրջանակներում։ Ընդ որում բոլոր վայրերում տեղադրվել են ջուղայի խաչքարերի կրկնօրինակները։ Խաչքարերի տեղադրումը նախաձեռնել է երկրապահ կամավորականների միության նախագահ Արցախի հերոս գեներալ լեյտենանտ Մանվել Գրիգորյանը։ Ատլանտի միջամայնքային հարաբերությունների հրեական խորհուրդը հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված բանաձև է ընդունել։ Ջորջիա նահանգում հայկական համագումարի նախագահ Վահան Քասաբյանը հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ ելույթ է ունեցել հրեական գազམ་ակերպության հետ կազմակերպված հանդիպմանը։ Մեծ պատիվ էր Ատլանտայի հրեական համայնքին պատմել հայոց ցեղասպանության մասին։ Այս բանաձևի միաձայն ընդունումը ցույց է տալիս մեր տեղական համայնքներում ցեղասպանության դեմ քարոշչական գործնեությունն անլայնելու ավելի ու ավելի մեծ կարևորությունը, ասել է Քասաբյանը։ Բանաձևը կոչ է անում ճանաչել Թուրքիայի կողմից իրականացված ցեղասպանությունը եւ հորդորում Միացյալ Նահանգներին այդ դեպքերը ցեղասպանություն կոչել։ Ատլանտայի միջհամայնքային հարաբերությունների հրեական խորհրդի կողմից հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ բանաձևի ընդունումը նպաստում է հրեա ամերիկյան քարոշչական գործնեության աճող միտմանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հայոց ցեղասպանության ճանաչման ուղղությամբ։ Մենք ողջունում ենք խորհրդի կողմից այս կարևոր եւ ժամանակին արված բանաձևի ընդունումը։ Խորհուրդը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մարդու իրավունքների առաջատար պաշտպանն է եւ հոկտեմբերին այս բանաձևի ամբողջական ընդունումը ցեղասպանությունների կանխարգելման ուղղությամբ գրավական կլինի, ասել է համագումարի խորհրդի համանախագահ Էնթոնի Բարսամյանը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Տիգրանակերտի Արշավախմբի ղեկավար Համլետ Պետրոսյանը թերթկետ.am-ի հետ զրույցում ներկայացրել է Արցախի Տիգրանակերտ քաղաքի այս տարվա 40-օրյա պեղումների արդյունքները։ Ըստ նրա, աշխատանքներն ընթացել են 3 պեղավայրերում՝ Ամրացված թաղամասում, Անտիկ առաջին թաղամասում եւ Վաղ քրիստոնեական հրապարակում։ Նոր բացահայտումները բազմաթիվ են։ Տիգրանակերտի հետազոտությունը ոչ թե մեր ակնկալիքներն արդարացնող միջոցառումներ են, այլ հետազոտություններ են, որոնց նպատակն է եզրակացությունների հանգել բացահայտումների արդյունքում։ Տիգրանակերտը վերականգնելու է Արցախի վաղ եւ միջնադարյան մշակույթի մի այնպիսի կերպար, որը սենսացիոն նորույթ է լինելու։ Դա չի լինելու մեր նախկին ցանկությունների, թվագրությունների ապացույցը, դա լինելու է ունիկալ կերպար, շատ ավելի խորը, մանրամասը եւ շատ ավելի դրամաբանված ասացնա։ Իդեպ ըստ հնագետի, քաղաքի ընդհանուր տարածքը ըստ հաշվարկների 70 հեկտար է, իսկ արշավախումբը 10 տարիների ընթացքում տարիքում բեղել է ոչ ավել քան 2-3%-ը։ Արցախի տարածքում նոր դամբարանաբլուրների պեղումներ են կատարվել, պատմում է Բելլա Լալայանը։ Արցախ նոր ստորե հնագետների նոր անակնկալներ է մատուցում պեղումների եւ հետազոտությունների համար հարուստ նյութեր մատուցում, որոնք բացառիկ են ամբողջ տարածաշրջանում դրա մասին են վկայում նոր հայկաջուր եւ նոր մարաղագյուղերի միջև հայտնաբերված դամբարանաբլուրների պեղումների արդյունքները։ Պեղումները իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ակադեմիայի Հնագիտության եւ Ազգագրության ինստիտուտի գիտաշխատողներից եւ Արցախի պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայության աշխատակիցներից կազմված արշավախումբը, ինչպես տեղեկացնում է արշավ Ղարաբաղի ճարտարապետ Մանուշ Տիտանյանը պեղումների համար ընտրել են դամբարանաբլուրներից ամենափոքրը, իսկ ընդհանրապես այդ բլուրների չափերը հասնում են 25-ից 80 մետր տրամագծի։ Մանուշ Տիտանյանի խոսքով չնայած ընտրվել է ամենափոքր դամբարանաբլուրը, այնուհանդերձ հայտնաբերվել են փորձագետների ուսումնասիրության համար հարուստ նյութեր։ Տպավորիչ էր նաև դամբարանի կառուցվածքը։ Դամբարանի խուցը ամբողջը գերանածածկ էր եւ և ուներ շատ հետաքրքիր կառուցվածքն օգտագործելով գերանները նրանք հունկավով ամրացրել էին հիմնահողը գերանները ջրամեկուսացնելու համար փաթաթել էին խսիրով եւ դրել կավի վրա եւ ապա ծեփելով կավով ծածկել էին կավով ծեփած խամքարով իրականում ունենալով շատ ամուր կառուցվածք գերանների վրա Արշավախմբի ճարտարապետն արդեն պարզտեսնում է մեր թվարկությունից առաջ 10-ից 9-րդ դարերում թվագրված դամբարանի կառուցվածքի ներփությունները եւ դրանց նշանակություն Խուցը ունի թեք հատակ Կարծում ենք, որ այդ թեք հատակը ամեն դեպքում նրա մեջի ջուրը հեռացնելու համար է եղել, որտեղ այն մասում, որտեղ թաղված էր մարդը, իրականում ավելի բարձր էր, քան այն մասը, որտեղ կենթանիներն էին։ Մի շատ հետարքիր բան ուներ, կարծում ենք, որ ունեցել է երկրորդ հատակխուցը, փայտաշեն։ Միայն ջրի մեծ սափորներն են, որ հիմնահողի վրա են դրված եղել։ Դամբարանում հայտնաբերված նյութերը հիմք են տալիս մտածելու, որ դամբարանը պատկանել է յուր ժամանակ իշխանություն ունեցող մարդու, ասում է Արշավախմբի ղեկավար Նորա Ենգիբարյանը նա ունեցել է իշխանության խորհրդանիշ գավազանը տարբեր զոհաբերված կենթանիներ նաև դրվել է երկու ձի եւ բազմաթիվ խեցեղեն առարկաներ։ Դամբարանի ամբողջ մակերեսով սփռված էին բազմատեսակ ուլունքներ որոնք հիմնականում սարդիոնից են, մածուկից, բրոնզից եւ բազմաթիվ դրահակոճակներ, որոնք եղել են հավանաբար զարդարել են առաջնորդի հագուստը։ Զինատեսակներից հայտնաբերվել են երկաթից դաշուններ, 3 դաշուն, ոչ ամբողջական իհարկե կան դանակներ։ Պեղումների արդյունքում հայտնաբերված զարդերի մասին առայժմ ոչինչ չեն ասում, դրանք ենթարկվեն փորձագիտական ուսումնասիրության, սակայն այն, որ դամբարանաբլուրներով հարուստ տեղանքի պեղումները նոր անակնկալներ կմատուցեն, դրանում համոզված են արշավախմբի անդամները։ Բելալալայան այսօր Ռուսաստանցի գործարար Գերման Ստերլիգովի փաստաբան Արթուր Հայրավետովը հայտարարել է, որ հայտնի գործարարը մտադիր է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում հայց ներկայացնել Ադրբեջանի դեմ։ Արթուր Հայրապետովը կասկած չի հայտնել, որ Ստերլիգովը կշահի հայցը։ Ստերլիգովը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում հանդես կգա Ադրբեջանի դեմ։ Մոտ ժամանակում նա մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան բողոք կներկայացնի կապված իր նկատմամբ Ադրբեջանի վարկի հետ։ Բանը նրանում է, որ սկզբում Ստերլիգովին արգելել են այցելել Բաքու, ճանաչելով անցանկալի անց, անց Իսկ հետո նրա նկատմամբ քրեական գործ են հարուցել, դրանով զրկելով նրան պաշտպանվելու իրավունքից։ Դա անհեթեթություն է միջազգային իրավունքում։ Ադրբեջանը մարդու իրավունքների պաշտպանության համաձայնագրի մասնակից է, եւ տվյալ իրավիճակում նրան նման գործողությունները անթույլատրելի են։ Մենք դրական լուծում ենք սպասում։ Չեմ կարծում, որ այն արագ կլինի, բայց մենք վճռական ենք դրամադրված։ Փոխհատուցման գումարի չափը կհայտարարվի փոքրինչ ուշ, նշել է փաստաբանը։ Ավելի վաղ հայտնի է է դարձել, որ Ինտերպոլը օգոստոսի 21-ից դադարեցրել է Ստերլիգովի որոնումը նրա նկատմամբ քաղաքական հետապնդում իրագործվելու հիմնավորմամբ։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը հուլիսի 28-ին Ինտերպոլի գծով միջազգային որոնում էր հայտարարել Գերման Ստերլիգովի նկատմամբ։ Նա մեղադրվում էր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում այսպես ասած ապօրինի գործունեություն իրականացնելու մեջ։ Մարզասերների համար Գրոզնիում կայացած Ամադ Կադիրովի անվան բռնցքամարտի միջազգային մրցաշարում Արման Դարչինյանը նվաճել է բրոնզե մեդալ։ 69 կիլոգրամ քաշային կարգում Հայաստանի գործող չեմպիոնը վստահ ելույթ է ունեցել եւ կանգնել պատվո հարթակի 3-րդ աստիճանին։ Արմանի մեդալը կարող էր ավելի բարձր հարգի լինել։ Կիսահեզրափակչում Ղազախ բռնցքամարտիկի հետ մենամարտում մրցավարները երկու մարզիկներին էլ տվել են հավասար միավորներ եւ կրկին վերջնական ընտրությունը մնացել է համակարգչին։ Ցավոք Չարաբաստիկ համակարգիչը նախապատվությունը տվել է Ղազախ մարզիկին։ Հիշեցնենք, որ օգոստոս ամսին հայ բռնցքամարտիկները նվաճում են արդեն 3-րդ մեդալը։ Նախ Եվրոպայի մեծահասակների առաջնությունում Արամ Ավակյանը արժանացավ բրոնզե մեդալի, ապա Անուշ Գրիգորյանը երիտասարդների Եվրոպայի առաջնությունում նվաճեց չեմպիոնի տիտղոսը, իսկ այժմ էլ Արման Դարչինյանը բրոնզե մեդալի արժանացավ Կադիրովի անվան միջազգային մրցաշարում։ Օգոստոս ամսվա հաղթարշավը կարող են զարգացնել Հայաստանի երիտասարդ բռնցքամարտիկները, ովքեր Կարեն Աղամալյանի գլխավորությամբ օգոստոսի 24-ից Ուկրաինայում կմասնակցեն Կլիչկոյի եղբայրների անվան միջազգային մրցաշարին։ Լևոն Արոնյանը հաղթանակով մեկնարկեց ԱՄՆ-ի Սենտ Լուիս քաղաքում անցկացվող շախմատային գերմրցաշարում։ Մեկնարկային դուրում Հայաստանի ուժեղագույն գրոսմայստերը սպիտակներով 39-րդ քայլում պարտության մատնեց ԱՄՆ ներկայացնող իտալացի Ֆաբիանո Կարուանային, ով մրցաշարի գործող հաղթողն է։ Առաջին դուրի բոլոր պարտիաներն ունեցան հաղթողներ։ Ֆիդեի դասակարգման առաջատար Մագնուս Կարլսենը մեկնարկեց պարտությամբ։ Երկրորդ դուրում Լևոն Արոյանը սևերով կմրցի ֆրանսիացի Մաքսիմ Վաշիե Լագրավի հետ։ Իդեպ մեկնարկային դուրում երկրում Կարուանայի նկատմամբ տարածավ տնակից հետո Լևոն Արոնյանը վարկանիշային ավյուսակում բարձրացել է երկու տեղով եւ այժմ զբաղեցնում է 9-րդ հորիզոնականը։ Ցանկը շարունակում է գլխավորել Մագնուս Կարլսենը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են անբավարար եղանակ, ժամանակ առ ժամանակ անձրև եւ ամպրոպ, վարկյանում 2-ից 5, ամպրոպի ժամանակ մինչև 20 մետր արագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 13-ից 18, ցերեկը 19-ից 24 աստիճան տաքություն։ 2020 թվականի ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է